amasso da aquo sub la tero. Lasta tempe, grandai zorgoi crescas en la mondo concerne la quanton da disponibla dolcia aquo por homa usado. Cie educae campanioi disvastigas por instigi al sparado de tiu plei essenza elemento. Tutte prave, la consumado constante pliigas, dum la stocoi estas ciam la samai. Pritio venis el Brasilo grava cae esperdona el trovo. En la iaro 2013, studoi en la Federazia Universitato de la Brasila Stato Pará pli precise mesuris subteran amason da aquo en la nordo de Brasilo, cae nomis gin Sistemo de aquo Granda Amazonio Saga Kai la resulto estas miriga Gi estas la plej granda tia spezza aquo amaso en la mondo Gi en havas pli ol cent sesdek mil cuba en kilometro en da aquo kio respondas al pli ol cent kvindek kvarilionoj da litroj Ci povus provinsi la tutan homaron por consumado dum 250 iaroi. Ci cusas sub la territorio de la Brasilei statoi Acre, Amapá, Amazonas, Caipara, gis la regiono de Andoi, en tute 1 miliono da quadratae kilometroi. La Amazonia baseno estas la plei granda en la mondo, relate la quanton da dolcia aquo sur la ter surfazzo. Non oniscias che ancao sub la tero. Gis antaune longe, la plei granda conata subtera aquo amaso estas la alnomata Guarani en la sudoriento de Brasilo. Sed provisore calculoi montras che saga estas pli ol trioble pli granda ol Guarani. Sekve oni assertas che Brasilo estas la plei granda reserveio de dolcia aquo en la mondo. La il montro de tiui grandai, cascitai, naturae aquo deponeioi estas sen dube tre positiva, set tutte ne permessas che la mondai enlogiantoi neglectu Razian spareman usadon detiu substanzo. Oni ancora ne precise zias, kiel utilige ilin. Sciencisto idiras ke tiei grandega et subtera et oceanoj trovidias en delicata equilibrio kun la arbaro dum yar Temas pri strategia problema simpla elprenado de gia enhavo povus do causi consequenzoin ie la surfazo. Crome, transportado de aquo al aliai besonantai regionoi signifus tre multe costain ingenierartain construoin, quiuin registaroi apena o povus al fronti. Oni devus transdoni tion al privatai entreprenoi, cae onis cias ciel dangera estus sen criteria exploatado de tia valora tresoro. Dum sciencistoi studas la aferon, ni sparu aquon.